Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечару сёння на вечаровую прагулянку па сваім мінску нас запрашаем журналіст Сергей трафілу вітаю Сергей добрый вечар ёсць э, мне шэраг пытанняў для пачатку які я здаю усім вы таксама <laughs> не выключэнне вы карены меншук Э, ну калі лічыць у класічным разуменні то не але нарадзіўся мінску а класічнае разуменне гэта як э, я так разумею что гэта ты хто у другім у трэцім пакаленні прынамсі другім па цяперашнім хутка плынным часу бо калі ў першым пакаленні гэта не мінчук ну гэта гэта так а хто калі як памятаеце ведаеце з'явіўся ў мінску пасяліўся мінску з ваших родных э, так это фактычна бацькі мае маці прыехал за одного города бацька з іншай краіны і вось так атрымалася што мінск іх паяднаў ну, я тут з'явіўся на свет а за іншай краіны калі не сакрэт з Росі а я, я чаму запытаўся таму што вельмі часта бывае я гэтаму вельмі заўсёды радуюся э, калі у акурат у мінскай брукаванцы калі распавядаюць пра тое хто калі як пасяліўся ў мінску з родных і часта такія бываюць выпадкі калі там ці бацька ці маці напрыклад з рассіі э, другі ці другая з беларусі і ў выніку дзеці размаўляюць по-беларуску гадуюцца на беларускай нацыянальнай ніве мне заўсёды гэта ўражвае і вельмі рады А што для вас вось быць карэнным мінчуком? что такое ввогуле быць мінчуком усіх часам задаюцца пытанням что такое быць беларусам то же самое калі казаць пра міць что такое быць мінчуком для вас асабіста Ну напэўна гэта тычыцца нейкіх адметнасцяў горада якія ты адназначна ведаеш ведаеш у чаму вось самае непрыгляднае падавалася б куточкі яны вартыя увагі ты можаш пра гэтыя куточкі распавесці ну дзякуючы прафесіі распавесці не толькі сваім родным блізкім знаёмым але і больш шырока ну і таксама ведаць нейкія такія лайфхакі па выжыванні у наших лайфхакамі па выжыванню сталіц ну у самы просты лайфхак э, калі ты у мінску жывеш доўга і нават пастаянна ты дакладна ведаеш э, на кожнай станцыі метро з якога боку лепш заходзіцьх один Ну так і часам гляжу напрыклад э, як людзі не адразу бачна што гэта не мясцовы калі увогуле ўваходзіць на канцавой станцыі у вагон у метро у вагону у які спыніўся і не ідзе далей А ці можете якраз такі адрозніць на вуліцы што мінчука хто не Ну я бы не сказаў, што па сённяшнім часе гэта ну, такое адрозненне кардынальнае. Не, напэўна не. А калі не пра сённяшні час казаць, не пра сённяшні час, ну яшчэ пару пару можа 5 гадоў таму Мачыма з-за таго што я тады больш больш <laughs> быў маладзейшым праз гэта ну, заўважаюцца такія рэчы заўважаюцца асабліва ў тых месцах дзе шмат шматлюднасць нейкія тусовачныя месцы таксама можаш адразу вылучыць дзе вось мясцовыя дзеці юнакі моладзь а дзе ўсё ж такі не Ты... А пра што гэта праз культуру не ведаю паводзінаў ці праз адзенне ці праз э, праз нейкі скажем так ну, большую цехмянасць спакойнасць этого вось не мінчане все, все ж таки мы пачынаем быць такімі жыхарамі мегаполіса у самым сучасным яго разуменні А можете сказать что любите гэты мегаполіс так одна за что ну самы просты адказ за ўсё сапраўды ён ну, напэўна будзе больш за ўсё блізкі да праўды бо ну у я ўвогуле сам сам я дзіця асфальта <laughs> у вёсцы можна палічыць колькі разоў я там бываў за ўсё жыццё напэўна працы ці у бабулі дзядулі ўсё разам это дзён 10-15 мяне бабулю дзядулю ў вёсцы напэўна праз гэта і ўсё дзяцістае но прайшло на асфальце фактычна таму для мяне гэты рытм натуральны і ну, просто іншого я не, не уяўляю і таму калі я нават прыязджаю у іншыя краіны я для сябе імкнуся для сябе для сваёй сям'і выбіраць э, адпачынак гарадскі с пляжам хоць без пляжу ну у некаторых гарадах няма пляжа ну, ну, ну, натуральна хаця і там дзе ёсць мора некаторы абіраюць непасрэдна горад нехта едзе куды як мага далей а мне вы здаецца што ці не ў кожнага ў дзяцінстве асабліва у дзяцінстве на асфальце у Э, Хаця мы не толькі на асфальце, может і ў вёсцы, і ў горадзе у дзяцінстве ёсць такія свае месцы, нейкія патаемныя, не ведаю, гэта могуць быць нейкія гаражы, нейкія зруйнаваныя збудаванні і так далей, якія э, дзеці называюць сваім месцам. Вось у вас у мінску ў дзяцінстве было такое месца. Ну напэўна, паколькі дзяцінства з дастаткова ранняга веку было таким цікаўным да журналістыкі <laughs> то для мяне атрымалася сваім месцам э, цэнтр гораду дзе я хадзіў з нейкімі сваімі там лісточкамі допісамі па рэдакцыях нешта прапановваў вось напэўна так я б не сказаў што у тых раёнах дзе давялося э, жыць вось такія месцы былі што гэта за раёны э, захад 3 в і малінука <laughs> <laughs> То бок там няма места дзе можна было пахадзіць са сваімі паперкамі не няма дакладна ну, раз мы заговорілі пра дзяцінства дык самы час пераход да таго маршруту які прапануеце прайсціся гэтым вечарам распачнем з мікрараёна акурат захад 3 але праз некалькі хвілін у All the things that hurt me disappear without a trace. Only me on the inside, and a big wide open sky. I'm always happy at the wheel. I see it all go drifting by. 10,000 sorrows, 10 million tears. All part of the making, how you got to be here. Relax, listen to her engine, leave your troubles for a while. Dream your darkest secret, the one that always makes you smile. I'm happy, I'm happy on the road. on the road. Sometimes you're standing still, let your troubles do the same. Let the pressure fall away, let it go and start again. There's only me on the inside, and a big wide. I'm always happy at the wheel. See it all go drifting by. вяртаемся да прагулянкі па мінску кампаніі Сергеем трафілавым калі маеце пытанні ці жадаеце э, выказацца на адрас Сергея дасылайце смс на нумар 9705 э, для мяне напрыклад даволі нечакана наступны аб'ект які выбралі ну як нечакана просто ніхто ніколі не абіраў для э, шпацару менавіта захад 3 у я так разумею галоўна што у вас землучыць гэта то што гэтыя раёны якім вы нарадзіліся ці яшчэ нешта і раёну якім я цяпер жыву это было такі э, это адмысловы выбор гэтага раёна ці не э, ну, не просто была магчымасць жыць менавіта там у тым жа месцы Таму з вялікім задавальненнем я туды пераехаў і за гэты час калі мы сталі у калі з'явілася ўжо сям'я калі з'явіліся э, дзеці богдан даніл <laughs> я думаю будзе прыемна пачыцца імёны то прынцыпе вось за у 8 гадоў мы перажылі нейкі такі пэўны рэнесанс гэтага раёна Таму што ў дзяцінстве ну вось это быў раён там з э, прыгожымі з яшчэ савецкімі назвамі крамаў якія усе змяніліся э, раней это былі нарач гродна талін цяпер цяпер іх няма на жаль вось ён называецца усе інакш э, але разам з тым вось мы пабачылі гэты раён цалкам аб інфраструктуруся і ён стаў вельмі прыдатны для для жыцця і пры гэтым пра на па дыяганалі адна знаходзіцца каменная горка это зусім іншы раён і ўвогуле у нас вельмі цікава цікавае скрыжаванне вось вакол станцыі метро это каменная горка з адна на адной чвэрці на другой чвэрці кунцаўшын на трэцяй чвэрці гэта захад 3 а на чавёртай чвэрці это ўжо адчымліцца чырвоны бор вось у нас такія чатыры раёны прынцыпе кожны з іх нават нягледзяч на тое што гэта архітэктура панельная самая падавалася звычайна гэта розныя куткі з рознымі у ну, з рознай атмасферы скажем так вось на ну, дзяцінстве так разумею не было жчэй каменнай горкі напрыклад той же самы вось як э, для вас па адчуванні мяняўся горад там што некаторы наадварот о тут будуюць мы тут прывыклі тут у нас яблані тут у нас грушы вы тут набудавалі нам новых будынкаў метро тут нам паклалі навошта гэтае ваше метро не у дзяцінстве як раз таки хацелася каб горад вакол цябе змяняўся і рос ты можа цяпер такога ну крыху менш хочацца хаця хаця не пока пакуль яшчэ хочацца менавіта ты в раёне э, хацелася каб ён рос і фактычна вось калі з'явіліся першыя гэты экраны такія для будаўніцтва метро ну, это была такая прыемная на той час нечаканасць <laughs> цяпер зразумела што это горадабудаўнічая неабходнасць Таму ну, развіццё натуральна яно павінна быць калі яго не будзе то ну, напэўна з'явяцца куткі якія пойдуць просто адваротным нейкім шляхам ну, дарэчы яшчэ 80-х гады э, гэты раён яго забудова лічылася эксперыментальнай А ў чым там такі эксперымент начым ён палягае не магу сказаць вось ведаю что напрыклад у раёне паўднёвы захад там дамы пабудаваную у выглядзе пяці алімпійскіх кольцаў это я ведаю вось <laughs> тут эксперыменту не не праз карту ні нейкім іншым чынам я не бачу але у э, тое что дакладна что вось у тым раёне э, вельмі шмат і вельмі блізка знаходзілася шмат вёсак як з назвы падобнай там мядвежаны вялі вялікая мядвежана было малое да. мядвежана пасля мядвежана гэта лесапарк так. сквер мала мядвежанскі і вуліца мядвежаная таксама ёсць ну, Мачыма гэтым быў эксперыментка все гэтыя вёскі зніклі <laughs> место з'явіся новы раён і э, дарэчы вельмі раду што яшчэ вось напэўна тых вёсак у наших дварах пазаставаліся э, дрэвы у такі э, відавочныя якім ужо не по не нават не по адным десятку по паўстагоддзя ды дакладна гэтым дрэвам там вось у нас есть такое такая нейкая лучнасць ну многія акурат э, скардзяцца з некаторых раёнаў дзе просто дрэвы старыя высякаюць на іх месцы альбо нічога альбо паўстаюць по э, незразумела што просто закладваецца напрыклад э, тротуарнай гэтай пліткі на вас відаць яшчэ не зачапіла гэта ну нейкай ступень там ёсць але это хутчэй за ўсё сапраўды аварыйны выпадкі там што ніхто так не, не перагібае па ёсць там дрэва якое сажалі вы напрыклад ёсць там дрэва напрыклад такое высажалі дзяцінстве скажем Не, так ну, а як то не... вы дрэва не пасадзілі дзяцей нарадзілі <laughs> пабудавалі дрэва а дрэва ў мінску не пасадзілі ну, снег так атрымалася я думаю что у нас э, жі дрэвы саджаюцца па пэўным плане калі б гэта дрэва заўважылі яго прынамсі перасадзілі ну, навогуле ёсць і славыя свае славутасці ў гэтым раёне побач жылым раёнам папраўціка не памыляюсь таму што я там быў вельмі даўно і то не ўпэўнены што я быў менавіта на захадзе тры там што для мяне гэта вось нейкі чужы куток мінску знаходіцца лесапарк надвежаны как казаў які быў закладзены ў 1872 годзе ну і галоўная славутасць лесапарка гэта цэнтральны сквер у якім месціцца фонтан хлопчык і лепіць ён до гэтага часу там ці не ну, паколькі была магчымасць э, з вазочкамі разам жонкай паездзіць там я вось нешне памятаю там ну, вот я, я, я, я там запытаўся просто каб удакладніць таму што як-ніяк э, праца італьянска скульптара ларэнца берніні і магчыма бы там сёння ўжо і няма а ў школу таксама ж хадзілі в гэтым раёне так э, пачынаў пачынаў школу там пасля ўжо у іншым раёне ну, вось калі мы чаму пра школу кажу калі мы сённяшніх бачым выпускнікоў напрыклад так яны які прывыклі ну як прывыклі ну неяк так павялося лімузіны ўсё па-багатаму гэтак далей э, памятаеце свой выпускны як калі як давно гэта было Ой гэта было 15 гадоў таму вось як у мінску на той час э, азначалі выпускныя ну напэўна самім азначэнні выпускнога я нічого такого асаблівага не згадаю А вось у апошнім звонку что запомнілася мы за у напэўна некалькі месяцаў до апошняга звонка э, наш клас зрабіў некалькі добрых рэчаў па-першае мы тады у нейкую тэлепраграму пісаліся і усім класам там зняліся <laughs> ось і зрабілі свой школьны хіт-парад ось это некае такое было тимбілдинг але ён уже быў такі спознены <laughs> канешне его было варта зрабіць на пару гадоў раней а другі момант на непасрэдна на апошнюю звонку мы запустили у неба макет нашай школы запомнился тому что это зноў-таки быў тимбілдинг мы его приземлі будівлі будавалі разам. Дзе пры зямлюся не ведаеце. гэтай пары вяртаешся таго што былі вёскі вялікае малое мядзежны так далей э, пра гэты перад эфірам самі размаўлялі вось кажуць можна з'ехаць вёскі але э, не факт што вёска адды з'едзе ад э, чалавека наколькі вёска не з'ехала па вашых назіраннях напрыклад ад э, людзей якія ў гэтым раёне э, сёння жывуць ці жылі э, часы вашага дзяцінства калі магчыма больш востра адчуваецца все вакол вось якраз у дзяцінстве напэўна увогуле над гэтым не задумваешся і неяк не адчуваеш а цяпер э, просто разумееш што тое што чалавеку закладзена у ў першых гадоў 20 ось тое тое і застанецца як ты это не перабудоўваюсь роўна вось такі унутраны момант ён будзе нязменны ты яго можаш прыхоўваць але это будзе все роўна штучнае прыхоўванне па нашым раёне ну, напэўна можна можна сказаць что у некаторых у некаторых яго рысах ён нежым падобны да раёнаў куды не мэтнакіравана перасялялі людзей з вёскі пэўны горад але ну але ўсё ж такі горад мегаполіс ён сцірае між стирае пранішаму кажуць э, жыхары мікрараёна э, паехалі ў горад маюч навазе цэнтр мінска ну, конечно ўсіх ну, ну, мікрараёнах так кажуць ну я так кажу я, я нават падазаю што нават у той мікрараёнах якія знаходзяцца ўжо на паўдарозе да горада а не бліжэй да кальцавой дарогі сярод таксама так, само... так. Зробім паузу, вернемся да прагулянкі праз некалькі хвілін. sky. And it don't take long, and it's magic when they fly. Still, I wonder about the crossroads. Where the ice truck makes a stop, drops off the blocks of ice and the people wrap it up in bags of sawdust, close it up real tight, carry it home. Like blocks of яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Нагадваю, што гуляем па сталіцы сёння ў кампаніі журналістам Сергеем Трафілавым, далі ў нас па маршруце плошча незалежнасці да парка чалюскінцаў. Гэта любімы маршрут для шпацару ці ці што ці як. Так, так гэта любы маршрут для шпацару прычым як у тым ты так у зваротным кірунку мне так склалася таксама яшчэ са школьных гадоў калі калі падлеткам дарваўся ў горад і самастойна то вось мне вельмі падабалася прагульвацца па праспекце бок крыху іншы па по по сваёй скажем так інтанацыі чым гэта інтанацыя чым яна адрозніваецца ад сённяшняй адрознівалася ад сённяшняй яна яна была напэўна крыху больш спакойная і яна праспект ураж тады ён больш ураж цяпер ён стаў больш звыклым нешта пабачана падчас паездак і зусім інакш выглядае А тады гэта сапраўды было такое вельмі прыемнае ўражанне не мог паветрам надыхацца А чаму завяршаецца вот маршрут толькі праспект незалежнасці парк чалюскінцаў не мы пасля гэтага нічога больш няма яшчэ ж ёсць усход <laughs> уручы ну ісці далёк ну да чалюскінцаў плошчы перамогі ад незалежнасці таксама не так блізка ну скажем так мне заўжды падавалася што ну пэўныя дрэскі яны больш цікавы іншыя менш цікавы скажем ад незалежнасці і да кастрычніцкай ісці цікава пасля ну да плошчы перамогі ісці ну так сабе не вельмі цікава пасля плошчы перамогі вось прыкладна да парк пачалісці цікава а далей ўжо ну кастаміся ну, асаблівая не цікава але вось ізноку вяртаюся да тэмы вёскі мне здаецца праспект у мінску гэта у так, так само нездарма не, не кажуць паехалі ў горад там што вот у гэтым горадзе на гэтым на гэтай адлегласці акурат можна і сустрэць Ну, калі не ўсіх знаёмых так дакладна хоць аднаго ты сустрэнеш як думаце чаму так вось ну, у гэтым горадзе чаму да, у нас так у горадзе склалася гэтая сітуацыя ну яго ж не скажем так цэнтрабежны у пабудавалі пасля вайны і ў любым выпадку ўсё тое што у нас сканцэнтравана яно сканцэнтравана ў цэнтры То бок гэта і было і 15 год таму і 20 год таму гэта ну, было нават і 50 мне падаецца вот таму А вось э, калі паглядзець на горад у э, нават па фотаздымках даваенных то вось там адчуванне дакладна что там вось кожны э, раёнчык ён жыў у сваім уласным соку і ён з этого соку рэдка выплёскаўся каб там перайсці ў іншы хіба па нейкай справе ну, мне акурат пісалі про то что э, любіць э, параўноўваць па старых фотаздымках э, мінск сённяшній мінск мінулых гадоў вы их адмыслова збіраеце гэты фотаздымкі ці просто знаходзіце пасля адмыслова ходзіце шукаеце гэты параўноўваць альбо просто у галаве трымаюць больш я в галаве трымаю шмат кніжак таких маю фотоальбому з мінскімі славутасцямі не славутасцямі просто выглядамі даўнімі і в калі апынаешься на нейкай кропцы ты ведаеш што з гэтай кропкі вось э, горд выглядаў інакш то ну, это пэўна ражне робіць вось напрыклад есть такі альбом мінск э, невядомы там здымкі 20 сороквых гадоў і там пэўна нават на вокладцы гэты кадр такі спуск ад ад э, от кафедрального собора вниз. Там была просто еще одна улица. Мне это <laughs> кадры вельми ураживает, что вось тут, вось на этом месте, там, где у нас сейчас такие лестницы разбудованные, прихожие, тут была целая улица. Уявить себе, улица, квартал, там, десяток домов по кожным боку, и сколько людей там жило со своим житем, со всем иншим. Ну, многие аккуратно бураются, тем, что вельми шмат, э, коли казать про те же самые сдымки, ну, вось была улица, но чем мне, сдавалось, я перешкаджала, на что было э, руновать эти улицы, вулочки, кніжкі рабіць шырокімі іх у вас не ўзнікае гэтае адчуванне што вельмі шмат мы перайначылі перарабілі можа і не заўсёды слушна ну это кажучы палка двух канцах таму што з аднаго боку ёсць э, в такі элемент практычнасці паколькі горад павінен развівацца ўсё роўна па сваіх законах і законы гэтыя дыктуе час нават то што было актуальна 20 гадоў таму будзе перайначана і перагледжана цяпер э, з інша бок канечне шкада таму што э, это атмасфера э, чаго напэўна не стае мінску у прынцыпе вось нейкая атмасферы горада прычым горада у у, яшчэ ў класічным разуменні не мегаполісным дзеля чаго мы нейкія э, суседнія сталіцы імкнемся вырвацца хоць ненадоўга каб менавіта адчуць вось такую атмасферу невялічка еўрапейскага горада А што мы перашкаджае такім разе э, перашкаджае гэтай атмасферы чаму я не могу няма антуражу на мой пол няма дастаткова такого антуражу каб э, ён скажем у некалькіх месцах з'яўляўся і была пэўная забудова под гэтую забудову мелася пэўная інфраструктура ты ж там не кавярні гатальчыкі і так далей яно все выглядала інакш у, ну, у нас гурт развіваецца ў іншым кірунку вось мы такія мы мы асаблівыя ў гэтым сэнсе але ж на праспекце яшчэ адзін адрас э, які разумею які шмат для вас што значыць гэта незалежнасці 77 гэта адзін з будынкаў дома друку так это адзін будынкаў дома друку дарэчы гіструк культурнай каштоўнасці рэспублікі Беларусь у э, ён цікавы тым что ну вось неяк да, да нядаўняга часу в прынцыпе вось усе журналісткія э, справы які <laughs> у мяне атрымліваліся яны праходзілі праз гэты атрас там калісьці была дзіцячая газета раніца я там працавалі я, я туды хадзіў хадзі школе А вы хадзі паперкамі за гэтыя так. паперкі вельмі актыўна і вельмі э, вельмі ахвотна бралі за што вялікі дзякуй у э, а пасля так атрымалася что э, по заканчэнні універсітэта я сяпынуўся ў газеце культура і гэта таксама быў э, быў той же самы адрас толькі іншы паверх але э, можа зараз пытанне для некага прагучыць вельмі дзіўным але я думаю што многія хто прыехаў мінск не так давно напрыклад і калі чуюць наступны прыпынак дом друку то не ўсё можа ўвогуле разумець што, што ёсць такое дом друку что там грошы друкуюць что что <laughs> что что такое что такое дом друг мой дом друку это вельмі цікавае месца па... зноў такі вось калі казаць пра э, нейкую атмасферу э, паколькі один корпус дома друку дакладна захаваўся яшчэ з ваеннага мінску 77 незалежсем так. той які на сурганава і праспекта вось паколькі ён захаваўся то ну па-першае это архітэктура таго самого канструктывізму які <laughs> мы вельмі любім э, згадваць у нашым горадзе і і э, гэта атмасфера індустрыяльнасці вось гэты індастрыал такі дзе у цябе з аднаго боку ось будынак са сталінскім вампірам з іншого боку вытворчыя карпусы ось. Ну і вядома калі ты працуеш у сродку масавай інфармацыі маеш э, датычнасць да яго здачу друк ты перыядычна апынаешся ў гэтых цехах бач э, як газеты так коцяцца па кадвееры і разумееш што не толькі ў кіно бывае памятаць сваё першае ўражанне калі потрапілі ў гэты цех я памятаю можа быць не першае ўражанне я памятаю той момант калі мы вельмі вельмі позна здавалі спецнумар у і вось чакалі калі ж нарэшце такі быў э, вялікімі аркушамі спадал з канвейеры чакалі калі спадзецца марка ўжо можна было пачымаць у руках і сысці вось ну вось гэтае ўражанне напэўна самая яркая вы заўсёды хацелася зірнуць у гэтыя вокны як же як же адбываецца увогуле друг газет там же часопіс таксама правильно вось газетныя вокны яны глыбей знаходзіцца mm -hmm. не, не паглядзіш але ж горад гэта не толькі вуліцы будынкі у э, гэта ў чым я перакананы гэта яшчэ і людзі Мачыма людзі гэта найперш гісторыя горада э, калі казаць пра той жа адрас незалежнасці 77 тады яшчэ францыскай скарыны 77 ранейшы і сталінскі і ленінскі э, так у э, з якімі знакавымі магчыма якія знакавыя сустрэчы з вядомымі людзьмі магчыма для вас запомніліся э, непасрэдна на незалежнасці 77 паколькі працаваў газет культуры там шмат было людзей са сфера культуры і мастацтва якія праз рэдакцыю праходзілі але напэўна ну одна такая вялікая для мяне сустрэча значная была гэта на другім паверсе побач рэдакцыі дзіцячай яшчэ газеты раніца знаходзілася рэдакцыя часопіс вожак тады ў ім рэдактарам працаваў геннадзь міколаевич бураўкін і я вось тут зайшоў мне была такая кніжачка чырвоная і аўтограф збіраў Ну я так нешта набраўся нагласці зайшоў кабінет так што паклаў подпішыце калі ласка ну, подпісаў прычым не просто там аўтограф паставіў нешта напісаў такое доўгае прыемная кніжачка цяпер захоўваецца ось такая прыемная сустрэча па гэтым адрасе была А калі дарэчы да букіністам яшчэ звернемся абавязкова але э, я часам у букіністах сустракаю кніжкі з аўтографамі мне за ты думка Ну як это можна было то бок чалавек жа ішоў вось як вы зараз так Геннадій Бураўкін подпішыце калі ласка подписываю пасля гэтая кніжка з'яўляецца у букіністе наколькі это ввогуле правильно вы думали калі-нибудь про гэта ну, конечно думал ну зразумел что э, з пункту погляду такой глобальной этыкі это не зусім этычна як у адносінах до того хто подпісаў так адносінах до того кому подпісалі паколькі здаюць у асноўным уже нашчадкі того кому подпісалі але з пункту погляду аматара кнігі то вядома гэта ну просто подарок небесу Вось ну, пры гэтай падарункі мы паговорым праз некалькі хвілін. Э, нагадаю, што мы сёння мы гуляем па мінску ў кампаніі Сергеем Трафілавым, нумар для СМС 9705. Took me a long time accepting the fact I regret some things I said. Can I please take them back? I would even blame you for losing control, like it was ever up to you. I'm sorry I was a fool. But look at me now, I'm a better man. I'll take care of you. I know I can. When you fade out, when you lose your grip and fall without a sound. Break you'll fall. scared and I will get scared too. But when your days get bad, I'm here, I'll see you through. Shine out, hold your hand through the darkest of your days. You will always know my face. So look at me now, I'm a better man. I'll take care of you, you know I can. When you fade out. Look at me now, I'm a better man. I'll take care of you. мінская брукаванка. Гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў. Вяртаемся да прагулянкі па мінскую кампанію журналістам Сергеем Трафілавым. Сергій, я так разумею, што пакуль мы асабліва з праспекта не збочваем, э, шмат там цікавых крам было і ёсць, можа зараз менш, але ёсць, я маю на ўвазе букіністычных. Э, ці шмат з іх э, захавалася яшчэ гэтых крам букіністычных? прынцыпе крамы цэнтральныя яны все захаваліся просто у многі з іх быў рамонт і магчыма зноў такі вось пра што мужу пра амаль про ўсё кажам няма той атмасферы скажем букініст на плошчы як у ваколаса непадалёк да яе вось там якраз такі пасля рамонту стала вельмі прыгожа светла і утульна але вось ну, некае размяшчэнне іншых кніг нейкі не па фэншую <laughs> карацей напэўна крыху не па букіністычнаму фэншую это ўсё вы выглядае але там не менш э, літаратура ёсць літаратура шчасце ці на жаль здаецца э, па розных коштах але можна знайсці прычынах па розных прычынах так, так. але ну, для так свой можна папомніць я скажу што у маіх бацькоў была досыць э, вялікая бібліятэка але ну, я напэўна яе ўжо не разы ў тры перабольшую і вось зараз <laughs> этой кніжкі перыядычна ўжо сваёй сям'ю мы так растусоўваем чытаюцьны да маіх бацькоў чытаюцца канешне і перыядычна нешта так перасоўваецца ракіруецца вось адсюль пачачку туды адтуль сюды пачытаць мне пісалі э, ледні пра нейкі спорт у дачыненні да баганістычных крамаў як гэта зразумець э, ну спорт у тым сэнсе што калі ты ўжо пайшоў да такое паляванне то ты ўжо будзеш э, жадаць абысці там за паўдні вось усе гэтыя кропкі так, спецыяльна выходзілі ў пэўны дзень напрыклад на паляванне за кніжкамі ну, так у студэнцкіх э, дзень ты мог быць і так не асабліва не рэгламентаваны <laughs> калі сумная пара можна і на ёй схадзіць непоталёк А у прынцыпе вось субота мне вельмі падабаўся у гэтым сэнсе так выходзіш у горад э, гадзіну 10 яны яны адкрываюцца таксама ў гэты час праз паўгадзінкі ты вось ужо ў першую краму зайшоў скажем на э, Карла маркса кнігарнай веды там нешта вывучыш там пасля ну, там здаецца яшчэ ёсць крыху атмасфера тамвалася э, в этом кругу там там там там усё добра в этом плане пасля вас ты у вянок перайдзеш зараз таксама рамантаваўся іншы стаў крыху але там не менш э, і пасля як убаковацца Ну это такі праграма мінімум але у прынцыпе вось зараз у нас многія кнігарні яны змяніліся адрамантаваліся і з некаторых зніклі вось таксама былі палічкі там ці шафы з букіністыкай вось яны зніклі напрыклад подпісныя выданні я напомню нават зараз іншую назву мае ці ну, так, так, так. цэнтральны таксама была шафа бытністычная ось гэта, гэта пазнікала добра нядобра не ведаю можа і сапраўды варта это так все сабраць у адны месцы якая вас была любимая баканістычна крама ў мінску ну вось гэтыя тры пра які я сказаў маркса вянок у траецкім прадмесці і непадалёк ад плошчаку які самы не ведаю я каштоўны для вас э, экземпляр знайшлі букіністі ну для мяне самы каштоўны экземпляр это акурат у вянку одну адзін з такі суботніх заходаў ну э, трэба сказаць што я ў прынцыпе шукаў больш беларускую літаратуру это і па спецыяльнасці было ну, в прынцыпе было цікава асабліва мне было цікава беларускай літаратуры двадцатых тридцатых гадоў все гэты наватворы прапенная э, літаратура і вось аднойчы я заходжу вянок там просто паліца стаіць гэтых кніг па коштах ну я нават не ведаю колькі там кніг назбіралася каб нейкую прыстойную суму лічыць карацей грошай было немат але пайшоў з двума пакетамі кніг маленечкі такі зборчку які былі перавыдадзены ў 50-е гады і вось двума пакетамі прыйшоў на пары так на вас і захоўваюцца ну, конечно захоўнуць ну, ну скажем так у процентаў 70 напэўна зараз у мяне дома не ў бацькоў ну, сёння мне здаецца даволі рэдка можна бачыць убачыць чалавек які будзе ісці там скажем з двума э, звязкамі э, кніжак увогуле часта бачыце ў горадзе сёння э, людзей з кніжкай у руках ну людзей які ідуць дома звязкамі кніжак это сёння хутчэй тыя хто іх хочуць здаць букіністку і добра што здаюць они выкідваюць штосьці якому не патрэбна ну, так а у прынцыпе ну у зараз па цяперашнім часе трэба лічыць кніжкай электронную кнігу і папяровую там людзей з кніжкай якраз такі можна ўбачыць шмат іншая справа з папяровай ўсё радзей радзей але не ведаю я вас не магу себе прымусіць чытаць за краму нягледзячы на даволі малады век мне ўсё роўна это не цяжка цудоўна вас разумею <laughs> кніжка электронная як валялася так і валяецца без спраў зараз усё ж з большым з праспекта накіруемся ў верхні горад чаму сюды ногі прывялі я это зразумеў некалькі гадоў таму па вялікім рахунку што вось там літаральна некалькі вылучак это кірылы мефодзе герцана музычны завулак вось на іх ёсць вось тая самая атмасфера і тая самая мінская брукаванка па якой мы сёння у э прагульваемся і Вось ну, там можна проста пахадзіць. Прычым это будзе вельмі кароткі шпацыр, але асабіста мяне ён напаўняе нейкае такое месца сілы. То бок гэта то месца сілы, за якім некаторыя менчукі едуць, скажам, у Вільню. Магчыма, а некаторыя ў вёску. Ось, а для мяне вось тут. Мне падабаецца, напрыклад, ну, вось такія магчымасць прайсці па гэтых вочка пасля ці спусціцца ўніз э, да э, зыбіцкую ж іншы свет пагрузіцца ці просто вось так э, бокам бокам бокам і ты выходзіш да дома банькоовичаў нейкімі завугольнямі ты зноў такі яшчэ пару крокаў ты у іншым свеце а можна просто там з вочки на вочку балазе цяпер ужо все двары а адчынілі там ці нейкія установы з'явіліся э, альбо просто можна наскрозь прайсці многія акурат ругаюць то што зрабілі зараз верхнім горадам тую ж зыбіцьку як вы ставіцеся да то як яна як яна пера не ведаю нават сказаць як яна зажыла новым жыццём ну, тут уся справа тым што мы проста прае шмат чуем напэўна ад гэтага наш такое адчуванне што зыбіцкай вельмі шмат стала ну, <laughs> сапраўды шмат сталаваася колькі той зыбіцкай а колькі ляманту яе стала шмат інфармацыйнай прасторы а не столькі у ну, скажем так у жыцці горада а горад э, горад зноў такі функцыянуе па абсалютна па сваіх законах і калі э, у адным месцы адна атмасфера ў іншым іншая кожны выбера сабе ту якая больш да душы даспадобы а у вас якую такое любимое месца мінску ну, вось напэўна на цяперашні момант гэта акурат вось гэты тры вулачкі ў верхнім горадзе уверх уніз раз двары узялі это сумна любимое месца тры три маленькія вулачкі сапраўды выходзіць што э, атмасфера неяк некая праблема з атмасферай у беларускай сталіцы перапынемся на некалькі хвілін хутка зноўку вернемся да прагулянкі па-мінску з сергеем трафілавым з гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Нагадаю, што сёння знаёміліся з мінскам Сергея Трафілава, ну напрыканцы маю некалькі пытанняў, якія не тычацца ўжо тых маршрутаў маршруту, па кім сёння гулялі, але не выключаю, што той ці іншае пытанне можа вярнуць да таго, да той ці іншай да таго ці іншага аб'екта. Пах мінска для вас ён які вось альбо з якім пахам мінска асацыюецца. Апошнім часам бэзавы пах. Не кажу, ж червень. Все одно він заховується. Напевно, тому що і тепер на його ніяк звертає увагу, а в дитинстві каля праці моєї мами вільми так. Пишно. Так само без, без так? свів відьми заповнився. Тепер далі був інший куток Мінська, де бульвар Шевченки. Тобто ми ще крихи перемістилися. В сенсі, де мама працювала. Так, так. А колір Мінська, який для вас? О... Э, ну, жоўты напэўна як цяпер ну, нарэшце то ўсё ну, <laughs> а дарэчы наконт ну, ну, <laughs> вас як вы ацэньваеце вось гэтае мастацтва ну, ну, яно ж яркае ну яркае ну і, і што і ўсё і бачце цяпер колер мінская вас жоўты ён просто жоўты таму што нашмат будынку пафарбавана ў жоўта яшчэ дарэчы незалежнасць 77 таксама жоўты дом ну так жоўты так. колер вось а гук мінска чым для вас мінск не ведаю звініць шипіць шепч апошнім часам ён больш газуе з іншым толькі можа аўтамабілямі матацыкламі а у прынцыпе у прынцыпе мне падабаецца калі в мінску гучыць музыка вучыць яна з нейкіх вялікіх пляцовак і бы вялікім збор народу но ну, зараз часцей гучыць раней так а раней раней музыкі не было і вось на пон гуку гук таксама не было я памятаю адзін э, з першых вулічных канцэртаў на якіх я быў это было некае свята горада і выступаў аркестр фінберга так запомніўся там песняры былі яшчэ яшчэ з мулявіным ось это вельмі запомнілася правда пасля іх канцэрту з навеса канцэртнага з дуладах спорта спорту а смак мінска для вас а Смак мінскага добрае пытанне дзеці марожанае нашага дзяржаўнага клада камбіната яно нейкае такое стандартызавана это вельмі добра А ёсць месцы ў мінску якія стараць абыходзіць э, абыходзіць Ну, напэўна, як многія так нешта асцерагаюся крыху вось такіх доўгіх доўгіх забораў, <laughs> якія з чатырох бакоў ідуць, калі чатыры прадпрыемствы ты просто не ведаеш, куды ты патрапіў вось напэўна такія рэчы. А помніка каму ці чаму на вашу думку не хапае. Ну зразумела, што многа каму шмат каму, але ось, каму вы дакладна найперш паставілі помніку ну, год таму я б сказаў муляю напэўна ён жа з'явіўся на шчасце. Э, не хапае помніка Э, камусьці з нашых гістарычных персонажаў звязаных з э, заснаваннем мінска ці з нейкім момантамі менавіта мінскай гісторыі не беларускай мінскай апошняе пытанне мінск вашай мары ён які я недавно рабіў матэрыял пра тое якім горад мог быць у праектах архітэктара вось я паглядзеў што ну, магчыма вось мінсклам ланпарда гэта якраз мінск мае мары такі вельмі ўпарадкаваны такі горад сад ідэальна горад Сергій дзякую за экскурсію нагадаю што сёння са сваім мінскам назнаёміў журналіст Сергій трафілаў Дякуй